ti estin, Adelfe? Dia ti huhi helses proston naon, eisten oikian, prosten agoran, prosto acroaterion, proston dicasteen, proston hupaticon, eisten polin, eisto chorion, proston adelfon hemon ἐγὼ σε ὑπομένω καί διὰ σὲ βραδέως ἐδείπνεασα